die klein span is al voorware formidabele span. So van span gepraat het, laat my denk, ou moet nooit spog met jou kinders, jou honde of jou rugby span nie. Hulle kan jou nie steek laat. As iemand een woord het vir ons vanmorgen, luister ons graag daarna. Morgen jylle, ek staan vir oogend hier met een groot dankbare hart, ek wil vir julle vertel, dat ons een vader dien, wat lief is vir sy kinders, een vader van beloftes. Vier jaar terug was ek in een lelike kar ongeluk, waar my ex-man oor my bene geruid. En weet julle, die selfde aand wil my bene amputeer, en weer drie keer daarna. En die Heere het vir my drie beloftes gegee. Die eerste belofte het hy vir my gesê, ek gaan jou weer soos een bokje in die veld laat huppel. Tweede belofte het hy vir my gesê, ek lig jou uit die modderslijk, en jou finansies gaan ek in my hande neem, en ek gaan jou verloos van jou financiële verknorsing. Want op die stadium was ek een enkel ma met twee seens. Jylle, en soos wat ek vir oogend hierdie trappe hier opgestap het sonder moeite, kon ek vir vier jaar nie doen nie. Ek moest trappie vir trappie opklim, my een been was 6 cm korter as die ander. En nog steeds as die dokters gesê het, hulle amputeer het die Here nog steeds vir my gesê, ek gaan jou laat huppel soos 'n bokkie in die veld. Want ek het jou by jou naam geroep, jy is my kind, jy behoort aan my. Ek het meer in beplanning vir jou as om jou been te amputeer. En hy het my 'n nuwe gesin gegee. In die laaste jaar na was dit vir ons baie moeilik, want het is hergestructureerde gesinne. Het is jou gesin en is my gesin wat saamgevoeg word. En na hierdie naweekse huwelikskamp kan ek nie die Heere al die lof en die eer gee, want ek weet die seisoene wat hy in jou leven laat plaasvind, en elke seisoen kom jy dier. En ek wil net vir hom al die lof en die eer gee, want ek weet, na hier huwelikskamp hierdie naweek, die seisoen wat vir my so donker en so akelig gelijk het, dat ek wou weghaarklip en ek wou sky en ek wou nie uit hartswater uit en ek wou nooit weer terugkom nie. Want ek het nie geweet, hoe kom die Heere my in hartswater gesit nie? Ek het een strijd met hom gehad. En na hierdie naweek besef ek, hierdie seisoen gaan ek ook dierhaal met die hulp van my vader, want hy het my nog nooit alleen geloos nie. En hy gaan vir my en de wet en die kinders deerdra. En ons gaan een getuinis vir ander mense wees, wat herstructure gesinne is. Ons wil net vir hom al die lof en die eer gee, vir dit wat hy in ons levens tot disver gedoen het. Dankie jylle. Kom ons bid saam, vader, ons dankie. Ons dankie vir die voorrecht van gemeente wees. Dankie vir die feit dat jy ons by mekaar gevoeg het as een lichaam om die woord in ons te openbaar om ons te bring tot die volwassen man, die mate van die volle groote, van die salving, so dat jy gees vrylik toegang kan hee, so dat jy jy sin kan kry, in en dier, en met ons levens. Dankie dat ons, dat ons, so naweek kan deurgaan saam, beleef hoe dat jy ons, ons letterlijk in die holte van die hand hou, hoe dat jy ons optel, ons voet op rot sit, hoe dat jy jy self aan ons openbaar, hoe dat jy ons oproep, ons aanmoedig, om met jy te kom wandel in die heerlijkheid wat ver buiten lee, dit wat ons gesien en gehoor en bedink het. Dankie vir die heerlijke geleentede wat ons het, wat jy vir ons geeft, en wat ons eenvoudig kan kom sit en kan kom tap, kan ontvang, om ook later te kan uitgee, ons eer hier daarvoor. Ons sien hier die ochend, Vader, sien die woord in ons midde, ons wil ons harte buig voor hier, hy toelaat om hier binnenkant in ons iets te doen, iets wat blijwend sal wees, iets wat ons sal uithaal uit ons gemakzone uit. Iets wat ons sal inbring in die avontuur van lewe, van die lewe met u. Daarom dat ons ons afhankelijk verklaar vanmorgen van die geest wat in ons midden werk. En ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Nou goed, ons praat al die laaste maande en weke, praat ons oor ons skeppingsdoel. Ons skeppingsdoel is om te wees. God het gesê, wees vrugbaar vir beter vir jare. Hy roep ons om te wees. Uh, en ons het gesien, die sondeval is om te doen. So, die krisis is net, die lui ouwens onder ons, en elkeen van ons het maar seker sy streepie leiheid in hom. Die leihouds onder ons sê dadelijk, o, dis heerlijk, nou hoef ek niks meer te doen nie, ek gaan nou net wees. En dit beteken, ek gaan nou ophou, om enig iets functioneel te doen, want ek is ons nou net, ek wees nou maar net. Dis nie wat hy sê nie. Jy sien, toe hy vir die mens gesê het, om te wees, het hy die mens in die tuin gestel om dit te bewerk en te bewaak. En bewerk en bewaak was nie doen nie, dit was wees. En die groe ding waarover ons, wat ons moet uitklaring kry in ons eie gemoed, is dat om te wees, is nie om passief te wees nie. Om te wees, is om in actieve rust te wees. Ek hoor ouwens praat van agressieve rust. Ok, maar hierdie is een actieve rust, om in actieve rust te wees. Actieve rust beteken, dat my leven, dit wat ek doen, my acties, is een uitvloeisel vanuit my verhouding met God uit. My ander woorde, dan word my werke vruchte. Ons het hierdie week in die woordskool met mekaar gepraat oor Jacobus 2, wat Jacobus sê, die geloof sonder werke is dood. En jy sien, eh, denk bykie mooi, God is gees, en God, gees is onzichtbaar. En God het hierdie sigtbare wereld geskept, en hy het vir my en jou een lichaam gegee. En die bedoeling van God met ons lichaam is dat ons lichaam een tempel sal wees van die Heilige Gees. So God wat onsigbaar is, maak homself sigbaar dier die mens. God word sigbaar in jou leven. Die wijze waarop die wereld God sien is om na jou en my te kyk. En die groot uitdaging wat ons gesien het, is ons het vir mekaar gesê, al die jare het ons, toe ons in die doen godsdienst was, want dis godsdienst, godsdienst onder die wet in die ouwe verbond was om te doen. Die wet het gesê, as jy hierdie dinge doen, sal jy daardoor lewe, en niemand kon het in elk geval doen nie. En so het ons gesien, dat godsdienst het die kar voor die perf gesê, godsdienst het gesê, wat jy doen bepaal wie jy is, en toe sien ons, maar die woord sê dit andersom, die woord sê wie jy is, gaan bepaal wie jy doen. En toe het ons gefokus, vir jare, focus Eh, amper 30 jaar in die gemeente, focus ons op wie ek is. En dit is so zwaar, dat na 30 jaar, sikkel ons nog steeds, om te snap wie ons is. Ons het so geindoktrineer, oor die laaste 2000 jaar, dier geslachte heen, as sondaars, en as wurms, en as krimmels, en as onvaardig voor God. Tot ons die kruis ontdek het, en gesien het, dat Jezus met sy offer ons geheilig het en ons gereinig het en ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek verheerlik het voor God. En as ons glo wat hy gedoen het, dan besef ons, maar dan is ons eenmalig waardig. Daarom sê die Hebraeus skryver, hy het met een offer vir altyd volmaak die wat geheilig word. Een offer vir altyd. En dit is wie ons is. En as ons dan verstaan wie ons is en ons kan ons gedachte, ons kan ons, ons gemoed hier omdraai, dis waar hy uitroep en sê, bekeer jylle, en die woord bekeer beteken nie om op te hou rook en drink nie, dit beteken om anders te dink, om te dink soos wat God dink, om tot bekering te kom, en Godse gedagtes te akkomodeer vir my leven, en as ek die gedagte kan akkomodeer, en ek kan dit my eie maak, dan kan ek leven, dan kan ek rechtig wees, want dan besef ek, onthou net, God het Adam volmaak gemaakt, daarom kon hy vir Adam sê, wees, nie doen nie, want Adam het niks nodig gehad, of het nie nodig gehad om iets by te voeg, by die volmaaktheid waarmee God omgemaak het nie. Dit was een afgehandelde werk. God het gesien dat het baie goed was. God het nie gesien dat het halfpad goed is nie. En daarom vir Adam een klomp reels gegeen, gesê, jy moet dit doen en dit doen en dit doen om waardig te wees nie. Hy het gesien dat Adam baie goed was. So God was tevrede met die eindresultaat en hy sê, wees jy nou net wie jy is. Dit was Adam sy voorrecht wat Adam uitverkoop het, dier te val vir die leen van die vijand, wat gesê, jy moet eet om te wees, jy moet doen. En ons het gesien, ons het allemaal in sonde geval, ons was allemaal die nageslag van Adam, en daarom het Romeine 3,23 gesê, allemaal van ons het gesondig ontbreek ons die heerlijkheid van God. Maar toe kom God in sy liefde, en hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak. Hy sê, nie soos die een wat ek gemaakt het onder die ou verbond, wat nie gewerk het, nie die een wat onder die wet was nie, Hy sê, ek gaan een nieuwe een maak. Hy sê, en ek sal my woord, my wette, my droom, sal ek in hulle hart gee en hulle verstand inskrywe, en aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dinge, ek sal barmhartig wees oor hulle. Hulle sal nie eers mekaar leer en sê, ken die Heere, nie, want allemaal van hulle sal my ken, klein en groot onder hulle. Dit is Godse hart, toes die reis die sien. Sy sien kom na die aarde en hy kom heilig ons. Hy kom reinig ons. Hy kom stel ons sonder vlek of rimpel sonder gebrek, wie wat klink het vir my? Ek kan my voorstel dat toe Jesus opgestaan het uit die doodheid, kon God terugstaan en sê, toe sien God, dat die mens baie goed was. En God sê, ek is tevrede met die prijs wat my sien betaal het. Ek is tevrede met die eindresultaat. Daarom is ek tevrede met jou vanmorgen. Jy is volmaak voor my. En is het nie wonderlik nie, dat die volmaaktheid waarmee ons voor God staan, niks te doen het met wat ek gedoen het nie. Want as het van my afgehang het, was daar onvolmaaktheid. Maar nou het van hom af. En hy was die volmaakte, wat geen sonde geken het nie, wat sonde geword het met myne, so dat ek kon word die volmaakte, so dat ek kon word die gerechtigheid van God in hom. En nou het ons gestap, wie ons is. En nou moet ons ons gedagtes om hierdie saak gedraai krijg. En ons het gistermiddag met mekaar hierdie beeld gedeel, ons gepraat oor die huwelik, ons gesê die huwelik bestaan uit hierdie drie komponente, verlaat aankleef in een vlees, en ons baie oor al die goed gesê, gistermiddag het ons by een vlees uitgekom, en ons het een ding gesê, en dit is, God het gesê, hierdie concept van verlaat aankleef in een vlees, is een verborgenheid wat hy sê met die oog op Christus en sy gemeente. So wat hy eindelijk sê, as ons dan uiteindelijk by een vlees kom, wat die hele wereld laat draai, want die eliekie sê ons, it's love, it's love that makes the world go round, nee. En dis oonskynlik so, maar die liefde wat ons hiervan praat, is die liefde tussen die hemelse breidegom en my en jou. En ons is geheilig en ons is gereinig vir die intimiteit. En wat ons gistermiddag vir mekaar sê, is, hierdie stand wat ek voor God het, wat groter is as wat ek kan bid of dink, wat buiten my perceptie leek, Want hy het gesê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mense opgekom het, God bedink vir die wat omblief het. Ver bo wat ons kan bid of dink. So ons sien, dis buiten my begripsvermoe, dis te groot vir my. David sê, ek kan daar nie by nie, dis te hoog vir my. En nou, nou het ons nodig, dat Godse gees kom, wat hy uitgestort het, op grond van die feit dat hy ons geheilig het. En as ons om aangeneem het, toe ons om aangeneem het, het sy gees in ons kom woon. En nou sy geest daar en hy sê, ek verlang na jou. Hy sê, ek het jou geheilig vir een rede. Ek wil een geest met jou wees. Ek wil gemeenskap met jou hee. Ek wil hierdie pad met jou loop. En dis waarvoor hy ons roep, om gemeenskap met hom te hee. Hy sê, want uit gemeenskap uit met hom, Jesus stel het so aan die vrou van die put van Sigar, hy sê, gemeenskap met my gaan een fontein, die fontein van geest, Godse geest, wat binnen ons woon, hy is die oog, hy is die bron van die fontein. Hy sê, gaan hierdie fontein oopmaak, oopbreek, en hierdie fontein gaan een fontein word wat opspring tot in die eeuwige lewe. Strome van levende water gaan uit jou binneste vloei. Dit is Godse hart, dat hierdie strome van levende water uit ons binneste vloei. Hy sê, maar waar kom die strome? Dit kom uit hierdie intimiteit, dit kom uit hierdie, hierdie situasie, hierdie plek, waar ek en God een word, tot so mate dat ek beheer verloor op tot so mate dat ek voorbereid is, soos wat een vrou voorbereid is om die saad van haar man te ontvang en swanger te word, so is ek voorbereid as breid van Christus om sy saad, om sy woord te ontvang, om hierdie woord van Godse gerechtigheid, hierdie begrip wat vir my te groot en te weid is, om dit in ontvangst te neem, dit my eie te maak. Jy sien, anders sal ek en jy vir nog 30 jaar daar praat ons sal vir nog 30 jaar sal ons lering gee oor die gerechtigheid van God maar het sal nooit ons eie wees nie ons sal ons altyd as minderwaardig sien so daar moet hierdie connectie plaasvind binnen ons en die connectie kan net kom dier die intimiteit wat ons met God het Godse hart vir ons maar goed, nou het ons gesê soos wat God homself sigtbaar maak in ons kom Jacobus en Jacobus sê, die geloof sonder die werke is dood. So wat Jacobus eindelijk sê, hy sê, die geloof word sigtbaar in ons werke. Hy sê, geloof, wys vir my hoe lyk geloof. Kan iemand vir my een foto neem van geloof asjeblief? Geloof is so'n kostbare commoditeit. Die Heer het gesê, sonder geloof is het onmoendelik om God te behaag. Het iemand al hierdie kostbaarheid Hy sê, alle dinge is moendlik vir die wat kan glo. <laughs> nou, het iemand al hierdie kostbaarheid afgeneem? Het iemand het er vir my foto van geloof? Hoe lyk geloof? Geloof word sigtbaar in die werke. Soos wat God sigtbaar word in die mens, word geloof sigtbaar in ons werke. Hoor mooi. Maar die vraag wat ons vraag is dit, is dit wat van God sigtbaar is in my, is dit aangeleerde gemense gebod, of is dit aangeplak, jy weet ek moet een smile hee, al sit ek aan twee toothpicks hier in, ek moet, verstaan jy, daar sit plasties, en ons is ons vinnig om plastiek raak te sien, het is baie makkelijk om plastiek raak te sien, om iets wat op die oppervlak te lewe, maar dit wat mense trek, die getuinis wat mense trek, is nie lippetaal nie, die getuinis wat mense trek, is verandering van lewe, is een fontein van levende water. Want wie is die een wat getuig? Is anders as hy, wat die dieptes van God onderzoek. Anders as die geest van die levende God. Hy is die een wat getuig. En dit maak dit erg. So jy sien nou, het ons gesê, die per trek die kar, ons het gesê wie ek is, gaan bepaal wat ek doen. En as ek verstaan wie ek is, as ek weet, as ek oortuig is, ek is nie dief nie, sal ek nooit stil nie as ek oortuig is, ek is nie een sonder nie, sal ek nie sondag nie, come on. Maar oortuig my dat ek een sonder is, wat gaan ek doen, ek gaan sondag. Oortuig my, ek is een dief en ek sal steel. En al die jare het die godsdienst wereld daarin gespecialiseer om van die mens een sonder te maak, om die kerkmens, om die gelovige een sonder te maak. Rijn het en toe, wat was die gelovigse probleem? Hy het toegemaak wat hy is die perd het die kar getrek, toe sondag die sondag. En nou skryf Johannes, hy sê, my kinderkies, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondag nie. Nou is dit moendlik om nie te sondag nie. Ek vraag weer die vraag, is dit moendlik om nie te sondag nie? Hoor wat sê Johannes, die selle Johannes wat skryf, in 1 Johannes 3, hy sê, Een kind van God kan nie sondig nie. Is jy kind van God? Praat Johannes nonsens. Hy praat nie nonsens nie, wat bedoel hy? Hy sê nie daarmee dat ons nie kan mistrap nie, ons nie kan fouten pak nie. Maar ons mis nie meer Godse plan met ons leven nie. Hoor hier wat is sonde? Sonde ons om Godse plan vir ons leven te mis. Sonde sou wees om te doen, om te probeer om God te behaag dier wat ons doen terwyl lewe teenoor sonde is om te wees wie ek is. Maar julle besef die, die implikaties nie. As ek dink ek is 'n sondaar en ek wees, dan wees ek sonde. Maar as ek weet dat ek die geregtigheid van God is en ek wees, dan doen ek geregtigheid. Dan is my lewe die geregtigheid van God. Goed, so jy het hierdie, ek hoop al jy het hierdie begrip recht. So, ons sien nou, werke is nie iets wat ek moet doen om jou te beindruk of iemand te beindruk nie. Werke is die werke van geloof, is niks anders as die vrug van wees nie, of die vrug van een wandel, van een intieme wandel met die levende God nie. Dan is my acties een voortvloeisel vanuit hierdie vrede, hierdie eenheid, hierdie rustigheid, hierdie heerlijkheid wat ek beleef, met hom binnen in my. Dis waar oor het gaan. En dit is waarvoor die prediking daar is, dit is waarvoor die gemeente daar is, want die gemeente wil ons bring tot die volwassen man. Die mate van die volle grootte van Christus. Die mate van die volle grootte van Christus, tot die eenheid van die geloof, van wat er geloof praat ons hier. Hy sê, hy het aan die gemeente gegeet, sommige as apostels, profete, evangeliste, om die heilige stoeteris vir die dienstwerk, tot ons kom tot die eenheid van die geloof die eenheid van die geloof, wat er geloof praat ons nou hiervan? Ons praat van die geloof wat sigtbaar word in ons werke. Want geloof is nie sigtbaar nie. En ons het gesê vir mekaar, die mense daar buiten lees nie ons stand nie. As hulle maar ons stand gelees het. Hulle lees ons wandel. So elkeen van ek en jy het een volmaakte stand voor God op grond van die offer, met een offer vir altyd. Maar wat sien die mense? hulle sien ons wandel. En daarom is dit kritisch belangrijk vir ons, dat ons wandel en ons stand ooreen sal stem. En ons wandel en ons stand sal, luister mooi, ons wandel en ons stand sal ooreen stem, as ons rechtig ons stand verstaan. As ons stand rechtig nie net iets is wat ons intellectueel gehoor en aanvaar het nie, maar as ons stand iets is wat bevestig is, waarin ons, ek wil sê, bevrug geraak het, swanger geraak het, dier die intimiteit van die ontvangst van die saad van God. As dit werkelijk gebeur het, is daar nie meer een probleem nie, dan sal ons nie meer daar praat nie. Maar omdat ons hierdie probleem het, dat ons nog op pad is, dat baie van ons nog op pad is om te ontdek, en meeste van ons weer en weer nog en nog dit moet ontdek. Je weet, as ons kyk na ons huwelik en ons sien, hulle sal een vlees wees, ons het nie getrouw en toes ons een vlees, en daar het ons het ook nou, hand in die broekzak, ons het het ook nou gedoen nie. Dis iets wat aangaan en aangaan en aangaan. Die liefde spel hou nie op nie. Die liefde spel hou aan al as ek 50 jaar getrouwd. Liefde spel gaan voort en voort. Dis hoe liefde werk. God sy liefde is onversadigbaar. Daar is altyd nieuwe liefde. Daar is altyd nieuwe energie in liefde. So dis iets wat anhou en anhou en anhou groter word al hoe meer in ons levens. Dis Godse hart. En daarom, vir allemaal van ons het ons hierdie intimiteit met God nodig. En sonder dit het ons niks so eenvoudig is dit. Die ouds wat nie hier was die naweek nie, ek jammer julle was hierdie. Ek dink julle het gemis. Kry die bandjies, dit is nie so goed soos die naweek nie, maar die bandjies sal help, die CD's. Maar asseblief, vooral om op gistermiddag sin. Kyk wat is Godse hart vir ons. Maar jy sien, nou praat ons die afgelopen tyd van hierdie wandel van ons, want ons kom iets achter, ons sien, ons verstaan as gemeente, die Engelsman sê by and large, ons verstaan ongeveer, verstaan ons die posiesie wat ons het, ons verstaan ons stand voor God, maar as ons na ons wandel kyk, dan sien ons, maar iets spoor nie, hier is nou nie, hier is iets met die hakfout, hier waar hierdie kar op die driepunt van hierdie trekker, of aan hierdie perse harnas gekoppel is, hier waar hierdie kar gekoppel, hier is een fout met hierdie koppeling, want hierdie waar, sien ek, loop nie precies in die spoor van die perd nie, en ons het vir myself gevra, hoekom is dit? Hoekom is dit dat ek oonskynlik my stand voor God, my positie, wie ek is verstaan, maar toch bly daar sekere goed in my wandel achterwee. Toen ons begin praat om te wandel in geloof. Om te volgens geloof te wandel. En sien wat gebeur. Ons het hierdie probleem dat ons sê, ja ek het het ook nou. Ek het ook die gerechtigheid van God, ek verstaan dit. En dan steek ons daarby vast en jy sien gerechtigheid, die gerechtigheid van God is nie een tjap op my skouwer of iets wat ek in my broekzak steek en nou weet ek het ook nie. Die, die gerechtigheid van God is iets wat my leven inslik. Baie ouwe beskuldig ons en sê, jy maak dit te makkelijk. Jy maak dit net eenvoudig te makkelijk, dit is te goed om waar te wees. Dan is daar ander ouwe wat dit anders hoor en sê, jy maak dit te moeilik jy sit een groot verantwoordelikheid op my. So jy moet besluit of het te makkelijk of te moeilik is, maar die heerlijkheid is, hy dit alles vir ons gedoen, dit maak dit makkelijk. Om hierdie grootse geskenk wat God ons gegeet, in ontvangst te neem, is verskrikkelijk makkelijk. Het is so makkelijk as om te sê, Heere, ek ontvang dit uit die hand uit, dankie daarvoor. Maar besef jy hoe moeilik is dit, as ek het ontvang het, dat ek besef dat die vlees en die geest dat my wandel en my stand in konflik gekom het. Want hier was een ou wandel, ons vanmorgen na Piet geluister, en Piet, Piet het verduidelik, hoe was die wandel wat hy gewandel het? Waar het hy die wandel gekom? Het hy het sy ou stand uitgekom? En toe hy sy stand besef, toe verander sy wandel. En dit wat met ons gebeur, het ons wandel moet verander. En nou kom ons achter, daar sekere areas in ons levens, waar die wandel nie verander nie, waar is dit? Misschien, omdat ons sekere connecties tussen die stand en die wandel nog nie gemaakt het nie. En ons begin kyk na vergier in die oud testament. En ons het gekyk na Abraham, want daar ons gekyk na Abraham, ons gesien, typisch mens, Abraham was so behep met homself, voor Abraham oor homself gegaan. Hy het hierdie verskrikkelijke boedel gehad, hy het nie erfgenaam gehad nie, so hy soek een sien. Maar God, God sien baie meer. God is altyd die een wat initiatief neem, hy kom na Abraham toe, hy sê, gaan uit jou land en jou familie, trek uit jou vaders huis, na die land wat ek jy sal wees, daar is iets van verlaat daarin, sien jylle. Hy sê, kom wandel met my. En ons sien Abramse lewe, ek gaan dit nie weer herhaal nie, maar ons sien, dat uiteindelik het het vir Abram, vir Abram oorspronkelijk oor homself gegaan, maar ook vir God het het oor veel meer gegaan as dit. Abram het een erfgenaam gesoek, hy het een sien gesoek. Hy het gesê, as ek net een sien kan hee, God sê, ek wil jou een vader maak, nie sien nie, maar ek wil jou vader maak van al die geloviges jou vader maak van een menigte van nasies. So sien jylle, daar is baie meer wat God in gedachte het van Abram, as wat Abram vir homself het. En ek wil jylle vraag, hoe arm denk jylle, sou Abram gewees het, as hy by Isaac gestop het? Hoe arm sou Abram gewees het, as hierdie erfgenaam wat God vir hom dier geloof gegeet, hy sê in dier geloof, het dan Sarah kracht ontvang, luister mooi, dan Sarah dier geloof kracht ontvang om bevrucht te word, toe sy oor die ouderdom was, sy was 90 jaar oud, sy het kracht ontvang om bevrucht te word, ek en jy kan kracht ontvang om genees te word, ons kan kracht ontvang om te oorwin in ons situasie, is dier die geloof, want Jesus sê in Markus 9, by vers 23, hy sê, alle dinge is moendlik vir die wat kan geloof, so jy sien, dit is wat met Sarah en Abraham gebeur het, Maar luister, God was nie klaar met Abraham nie. Uiteindelik, na hier lang pad met Abraham geloop het, sê vir Abraham, Abraham, geef my jou sien, ons het eh, die story vir mekaar verduidelik nie. God het net een man gesoek wat bereid was om sy sien te gee, so dit God so vrystel om sy sien te gee. God is nie in die doodmaak bezigheid nie. En Abraham kon sê, jyre nee, dit gaan ek nie doen nie. Maar Abraham moes iets gesnap het in die pad, jy sien, hier kom die voorbereiding. God berei ons voor, hy loop met ons hier die pad, hy berei ons voor, vir sy grootse, heerlijke plan, wat hy met ons levens het. En ons kan enige tyd langs die pad uitklim, hy dwing ons nie in dit nie. Ons het een kese om binnen sy pad te loop. Ons het een kese om deel te wees van Godse droom. Nie net vir myself, maar vir die wereld, want God het meer in gedachte. En ons weet wat het eindelijk het gebeur. Die skrif sê in Hebreus 11, Abraham het Isaac uit die doodheid terug ontvang. Abraham het om klaar afgeskryf. Abraham het klaar besluit, ek slag om ek gee om vir God, God sê, ek wou net gesien het of ek een man sal vind, wat bereid om sy sien te gee, ek het het gesien, ek het een verbond met jou gehad, nou mag ek my sien gee, en so word Abraham die vader van die geloofigis, en ons toen gekyk nou Jacob, ons gesien, Jacob het by die punt gekom, Jacob het verlaat en aankleef en een sin geken met God, en hy die belofte van God gehad, God het gesê, ek gee jou hierdie land waarop jy leens slaap, en God stuur hom terug na die land toe, en nou kryp hy achter die laars van sy vrou en sy kinders weg, en hy is bang vir Jesu, en dan kom hy in hierdie strijd met God. En hy kom by een punt dat hy sê, Jere, ek gee nie op tot die my sê nie, ek gaan nie, ek gaan nie ophou, ek gaan nie kort stop in hierdie liefdespel tussen my en jy, totdat ek die hoogtepunt daarvan, die klimaks daarvan, bereik het nie. Heer, ek sal nie los sien, sê my sê nie. En hierdie strijd, hierdie strijd dier voor, die son kom op, of die dag breek, God sê los my, hy sê, ek sal jy los nie. En dan uiteindelik sê God vir hom, kom dan by jouself uit, wat jou naam? Hy sê, my naam is bedreer. Hy sê, maar ek het een ander naam vir jou. Naam wat ek vir jou het, is strijder en oorwinnaar met God en die mens. Hy klap hom op die jip, hy sê, ek sit een wip in jou stap, laat jy gaan. En ons sien Jacobse lewe, hoe stap hy by die laars voorbij wat hy achterweg gekryp het word hy strijder oorwinnaar met God en die mens, so stap hy op Esau af waar hy bang was. En die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten. En so het ons gekyk na Joosef en ons gekyk na ou Daniel, Daniel wat gesê het, ek sal my nie, ek gaan my nie verontreinig met die spuis van die koning nie. Ek wil hier in die goede raak sien. Daniel het gesê, ek gaan my nie verontreinig met die spuis van die koning nie. Ons het lang al gesien, dat die spuis van die koning het nie net gegaan oor wat hy eet nie, dit ook. Maar die spuis van die koning, besef ons nou, was om te dink soos die koning dink. Om tweedimensioneel of driedimensioneel op aarde te dink. Jy sien, ons leef in een driedimensionele wereld. Daarom kyk ons deesdaan na 3D films. Maar God het die dimensie wat hy bygesit het, daarom sê hy in die Ephesians, in Ephesians 3, daarvan vers 20 af, hy sê die ding, hy sê, dat jylle die lengte en die breedte en die diepte en die hoogte van die heerlijkheid van God, van die liefde van God kan ken, wat alle kennis oortref. Hy sit een vierde dimensie by. Hy sê, daar is een geestdimensie. Jy sien, die mens opereer in drie dimensies, God sit een vierde dimensie by. Ons het nodig om die vierde dimensie te sien. En nou sê Daniel, hy is in een slechte positie, hy is een balling, en die land het in ballingskap gegaan. Hy tel nie punte nie, hy is niks, hy is eindelijk een slaaf. Hy sê, maar ek sien een vierde dimensie. Hy sê, en nee, ek het my voorgeneem om my nie te verontreinig met die gedagtes wat mense dink nie. Uh, Paulus skryf later vir ons, hy sê, moet nie gelijkvormig word aan die wereld nie, maar verander dier die vernieuwing van jou denken. En Daniel hou sy denken rein. Daniel dink, soos God dink, in een vierde dimensie. Die drie dimensie sê, dit is klaar met ons. Vierde dimensie sê, God het die laatste sê. En hy ontrein nog om nie met die denken van die koning nie. Hy word nie saam met die wereld neerslachtig en depressief nie. Hy kies om sy gedagtes uit te lig, om sy gedagtes te koppel aan God en Godse droom vir sy leven. Want jy sien, as ek my gedagtes aan God en sy droom vir my leven koppel, kan ek nie verder neerslachtig wees nie. Dan sien ek uit saam met God uit na hoopvolle toekomst. En ons ken die story. Ons ken die story. Dit het net een roer van Godse vinger gevat. Toes Daniel aangestel as die hoof van die ministers oor die hele provincie van Babylon toe sy die hoof uitvoerende beambte soos wat Joosef geword het, wat die wereld gered het, met die uitlegging van sy drome, wat het het gekry, en die kleine getrou en die grote vliekje ontstel. En toe het ons by hoe David gekom, en ons gekom, en gesien David, die die man na Godse hart, ons vir mekaar gesê, David was nie een man na Godse hart, omdat hy een dapper krijger was, of een mooi sien was, of hy harp goed gespeel het nie. Hy was verseker ook nie, die man na Godse hart, omdat hy moord en overspel en die goed gedoen het nie is man na Godse hart, omdat hy intimiteit met God geken het. Hy sien intimiteit in ons hevelike. Intimiteit maak soveel ongelukkigheid reg. Intimiteit maak die speelveld gelijk. Intimiteit bring die ontspanning, die ontlading, die eerlijkheid. Intimiteit met God is daar nie plek verskuld nie. En as iemand skuld gehad, is het David. David wat van beter moes gewees het, groot skuld gehad, maar waar was hy man na Godse hart? Omdat hy kon terugspring. Die intensiteit waarmee hy God gesoek het, het my man na Godse hart gemaakt. So jy sien, het maak jy saak hoe jou leven lyk nie. Maak jy saak wat sy fout jy gemaakt het nie. Die vraag is, God sê ek het jou lief, ek verlang na jou. Vir gemeenskap met jou hee. Is jy beskikbaar? Ons sê die naweek vir mekaar, die enigste sweempie van verwijt, wat ons in die hele Nieuwe Testament lees, die enigste sweempie van verwijt, van Godse kant af, wat ons in die Nieuwe Testament lees, lees ons in openbaring 2, en God kla, God kla by sy gemeente, hy sê, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, ek verlang na jou, ek het soveel liefde om vir jou te gee, ek het soveel beloftes om waar te maak in jou leven, mys jy beskikbaar, hy sê, ek hou dit tegen jou, hy sê, liefde, wacht met ongeduld, hy sê, met jaloersheid begeer Godse geest wat ons woord, hy sê, ek te begeerde, om my liefde in jou oor te dra, my liefde in jou hart uit te stort, om die saad van my woord te vestig in jou, ek het te begeerde, jy nie na my toe kom nie, kyk ek staan by die deur en ek klop, kom ek vir my jou maaltijd hou, vanmorgen kyk ons na Gideon, as jy dat saam my wil blaai na Richter 7 toe, kom ons kyk gauw aan Richter 7, by Gideon, sien ons nog een man wat een pad met God geloop het en hoe dat God met ons hierdie pad loop. Gideon, Richters 7. Of kom ons maak het 6, Richters 6. 7 ook, maar 6. Nie weet as jy Richters lees, en is belangrijk dat ons die Bijbel recht lees, nee, as jy Richters lees en jy kom by hoofdstuk 6, dan sien jy in vers 1 sta, staan daar, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oor van die Heere, het die Heere hulle oorgegeen die hand van die media niet, 7 jaar lang, en die media niet uit die oorhand gekry, en laat die Israelite verarm, hulle die volk van God afgepers en verwoes, alles hulle oeste, alles verwoes. Nou, kyk nou mooi, dadelijk krijg God die skuld. Hy sê, het die Heere hulle oorgegee in die hand van die Midianiete. Nou, ek wil jy vraag, as jy teruggaan na Adam toe, wat volmaak voor God gestaan het, vir wie God gesê het, wees, sou ons kon sê, God het vir Adam oorgegee in die hand van die Satan. Want onthou wat Petrus skryf, hy sê, oh man, wie jy gehoorzaam geword het, jy het sy slaaf geword. En toe Adam sy slaaf geword het, sou die skryver van Genesis kon sê, God het Adam oorgegee in die hand van die vijand. In die hand van die medianiete, in die hand van die duivel. Is dit so? Jy sien, God het geen actieve rol hierin gespeel nie. God het gesê, ek het jou volmaak gemaakt, en ek het jou aangestel om te heers, dis jou kese, ek het jou lief, en ek wil een liefdesverhouding met jou hee, maar liefde is kese, ek kan dit nie op jou afdwing nie, so ek moet jou vryheid van kese gee, maar as ek jou vryheid van kese gee, en nie inmeng met jou kese nie, dan beteken dit, jy gaan die gevolge van jou kese dra. So Adam het die gevolg van sy kese gedra. Die Israelite, gevolg van die kese gedra. Jy weet ons het van David gepraat verlede week en ons wil ons daarby kom, maar die tyd was te min. Maar ons het gesien met David, het daar iets gebeur. Toe David bevestig is as koning, al hierdie wonderlijke goed het met hom gebeur, en hy het soveel kostbare ervarings met God gehad, soveel evenisse gehad met God. Hy kon redig sê, eh, David moes van beter geweet het, Toe stuur hy sy man om te gaan oorlog maak en hy loer oor die muur en hy sien hierdie prachtige vrou met die naam van Batsaba en hy laat haar kom en hy het gemeenskap met haar, hy pleeg overspel en toe sy swanger word, toe moet hy rede kry, om hy die ding moet hy toesmeer, en hy laat haar man van die front afkom, en toe haar man so getrouwe soldaat is, dat hy nie by sy vrou gaan slaap nie, terwyl sy makkers op die, in die veld is nie, toe stuur hy die man terug, en hy laat hom vermoor. En wat doen God? God vergewe hom. Want jy sien, by God staan die tyd nie. En God sien alreeds die kruis staan. Hy is vergewe vir David. Maar wie wat sê Nathan die profeet vir hom? Hy sê, omdat jy dit gedoen het, en omdat jy God nie geëer het nie, jy wat van beter weet, hy sê, nou sal die swaard van jou huis nie wijk nie, dis nie Godse straf nie. Dis die resultaat van sy kese. Jy sê, want wat hy gedoen het, dier sy overspel en moord, dier sy ontrouheid en sy huwelik, en die opbreek van haar na huwelik, wie wat het hy gedoen? In die proces, het hy omself gedoen, die slaaf, ten opzichte daarvan, die slaaf gemaakt, van die een aan wie hy gehoorzaam geword het. En wat het die een gemaakt wat oor om heers, en sien, toe kom die macht van duisternis, om oor om te kom heers, in die area. En wat het gebeur? Davidse seens, is die een dier die ander uitgemoor. Ons sien hoe dat die een overspel pleeg, of hoererij bedrijf, met sy halfsissie, onthou jy, met Tamar. Ons sien die elende wat in sy huis plaasvind, ons sien hoe Absalom opstandig raak, ons sien hoe dat David moet vlug vir Absalom, hoe dat Absalom voor die oor van die son, sê die skrif, dit wat David in die geheim gedoen het, hoe dat Absalom sy sien by Davidse vrouwe ingaan, voor die oor van die volk, en hulle onteer. Wee hoekom? David om uitverkoop. En David het het geweet. David het verstaan. Wie het dit spuite van die ding sê, David vir Joab sy leeroverste toe hulle in die oorlog is, met Absalom, toe sê, wees toch, werk toch net zachtkens met die sien Absalom. Wie kom sê David dit? David sê hierdie optrede van Absalom, hoe verachtelik dit ook al is. Hierdie optrede is my skuld. Dit was my verkeerde kese wat het gebring het. En besef jy, dit wat hier gebeur, dit wat hier staan in Richter 6, Dit was nie God wat gesê het, oké, okay, nou gaan ek julle straf nie. Dit was God wat eenvoudig vir hulle gesê het, jou kees is jou kees. Ek het jou die kees gegeen, jy kan kies om met my te wandel, of jy kan kies om met die vijand te wandel. As jy kies om met die vijand te wandel, meng jou met die semels, dan sal die varkie jou eet. En dit wat gebeur het, toe eet die varkie hulle. Dit het niks met God te doen nie. Dit is ons kees. Maar God, ten spuite van ons kees, ten spuite van die goed waarin ons beland, het God een plan met ons, en sal God altyd weer terugkom, sal God die een wees wat terugkom, en ons kom aan die hand vat en sê, kom, kom ons probeer weer. En dis wat gebeur, O Gideon, sien van Joas, is bezig om koring uit te slaan, nou koring wandel uit met gafels, hulle gooi dit in die licht op, laat die kaf kan wegwaai, en laat die koring kan afval, maar hulle kan dit nie doen nie, want as die media niet dit sien, dan kom vat die media niet dit. So hy is binnen een paar sky bezig om het uit te slaan, jy kan jou voorstel hoe dit moet werk, hy moet met een takkie of een stok of een ding, moet hy die koring pak gee, laat die korrels gaan uitvallen, en dan moet hy dit bykie bykie met die hand by mekaar maak. Dis hoe hy dit nou moet doen, want hy moet dit beveiligd in die medianiete. En wie is weer die een wat kom, soos met Jacob, God wat aan hom verskyn met die droom, Abraham, God wat aan hom verskyn, en so elkeen aan wie God verskyn. En hier so staan God op die wal van die paarskuip, en hy kyk af nou Gideon, bang vir die medianiete, bezig om hierdie koring uit te slaan, En wat sê die Heere vir hom? Hoor wat sê die Heere? Hy sê, die Heere is met jou dapper held. Die Heere is met jou dapper held. God sien die dapper held. God sien die volledige werk van die kruis. Hy sê, ek sien die dapper held. Gideon sê, ek verskoon my meneer, maar jy is vir die verkeerde adres. Hy sê, ek is die geringste in my familie en my familie is die geringste in die stam van Manasse. En Manasse is die geringste van die stamme van Israel. Waar kom jy aan, het apparel? Wie sien jy? Maar nou jy versamel het God al gesê, God sien nie aan wat voor oor is nie. God sien die hart aan. En nou, God ignoreer hier die stelling. Hy sê, Heere, typisch Adam, wat sê, sê Gideon? Hy sê, Heere, maar hoe kan jy dit vir my sê, terwyl jy ons verwerp het? wie het ons verwerp? Sê vir my, die feit dat God hier staan en sê, ek is met jou dapper held, is dit waar, het Gideon sê, jy het ons verwerp? Is dit nie juist die bewys dat hy hulle nie verwerp het nie? Maar hoe, hoe, hoe skeef is hy denken? God ignoreer die stelling, hy sê, ek gaan nie eers een argument met jou nie. Die volgende ding wat God vir hom sê, gaan in hierdie kracht van jou en verlos Israel die hand van die Medianite. Nou rappel, ou Gideon, hy sê, heren, is dit moendlik? Nou begin hy dink oor die ding. Nou sê hy, Heere maar, as dit dan nou ees wat met my praat, bly dan nog net hier, laat ek net een maaltijd gaan brei. Jy sien waar kom het vandaan? Ek sta met die deur en ek klop as iemand die deur oopmaak, sal ek met hom maaltijd hou. En hy met my. En daar gaan nou Gideon en hy gemak hou bokkie. En ek weet nie hoe wat hy dit gekry nie, want daar was omtrend nie meer dier oor in Israel nie. Maar dat hy seker sy laaste bokkie gaan bereid het voor, en hy bring saus, en die Heere sê, sê dit daar op die rots en hy sê, gooi die saus uit, gooi die saus uit, lekker maaltijd, en hier ere raak het met die punt van sy staf aan, en het gaan op in vlamme, en God verteer die maaltijd, hoor jy, hoe dat God die maaltijd geniet, hy verteer die maaltijd, en nou weet Gideon, hy sê, ek het die Heere gesien, en ek moet sterwe, die Heere sê, wees nie bevrees nie, hy sal nie sterwe nie, want nou wat hy vir ons het, gaan in die kracht van jou, geverlos Israel die hand van die Medianite. En nou Gideon kan nie anders nie. Hy sien hierdie ervaring, bring op die punt dat hy uitroep, Jehovah Shalom, hy sê, Jere is my vrede. Hy sê, ek moes gesterf het, maar ek het nie gesterf nie. So hier is een genade wat hier werk, wat ek nie verstaan nie. En dan sê die Heere vir hom nou maar toe, ek het het nou vir jou gesê, jy weet nou, dis ek, ek is nou jou vrede, so wat is die volgende stap? Hy sê, gaan vat nou die bil, van jou pa, waar die priester is van Baal. Gideonse pa is die priester van Baal. Hy sê, gaan vat nou hierdie bil, en dan slag jy om. En jy gaan kap die heilige boomstam van Baal om. En met opstaveling bou jy altaar. Jy maak vier op die altaar en jy offer die bil op die altaar vir my. En nou, nou besef Gideon, ja, dis wat ek gaan doen. Maar omdat hy bang is, sê die skrif, gaan hy, en hy doen dit in die nacht, as hy ons nie sien nie. En die ander dag morgen, is die heilige koei geslag. En die heilige boomstam is opgekap, en is vier gemak. En daar is nie meer heilige koei nie, en daar is nie meer heilige boomstam nie. En wat doen die mense? Wat doen die mense van Valarts? As jy die heilige koei slag, en die heilige boomstam afkap, Hulle sê, hy moet dood. Hy moet dood, want hy het Baalse heilige boomstam afgekap en hy die heilige koei geslag. En wie wat sê kostbaar, terwijl hierdie ons debatteer oor Gideon wat moet sterf, sê Joas, sê pa, hy sê, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ons het ons nou hier met die God te doen. As Baal dan een God is, laat hy vir homself strij. Die beste is, los hierdie ouwe, vir hierdie groot God wat jylle aanbid, hierdie groote baal. En as baal dan een God is, dan sal baal om ons op sy plek sit. Maar jylle weet, maar as baal het om toe nie op sy plek gesit nie, want baal is nie God nie. En terwijl hulle in hierdie proces is, sien die medianiete en die kinders van die ooste, sien hulle hier soos een kamousie en hulle stroom allemaal by mekaar, en hulle kom by mekaar en hulle ordes, hulle kamele was soos die sand wat aan die seestrand le, net hulle kamele, ek praat hier van die manskap en die, hulle is in menigte, en die geest van die Heere, word vaardig, mense, kan ons dit, weer vreef mekaar, die geest van die Heere, word vaardig, oor Gideon, ek wil hier, jy moet verstaan hoe dit werk, toe David, achter die skape was, en hy daar intimiteit met God geken, het in die situasie waar het nodig was, het die geest van die Heere oor hom vaardig geword, nie die sienkie, het die leeuw en die beer verskeer. Toe gooi hy die slagordes van Israel uitdaag, het die geest van die Heere oor David vaardig geword. En hy het gesê, ek sal tegen hom gaan veeg, wie sê die onbesneende Philistijn? En so sien ons, hoe dat die geest van die Heere oor een mens vaardig word, wat is dit? Die geest van die Heere wat vaardig word oor ons, is een uitstorting van Godse geest, maar jy sien, waar kom die uitstorting vandaan? Dit kom van die plek af waar die paarskuip vol geword het. Ons gistermiddag gesê, wat gebeur het, toe Jezus opstaan uit die dood, hy toe blaas hy sy geest in die disciples en hy sê, ontvang die heilige geest, hy sê, gaan wacht nou in Jerusalem totdat jylle kracht ontvang van die heilige geest wat oor jylle sal kom, oor jylle kom, die heilige geest is nou in hulle, en hulle wacht, en die, die paarskuip word vol, hulle vol hart, eendrachtig in gebed en smeking, sien wat het daar gebeur, daar die intimiteit plaasvind, hulle die saad ontvang. Die paarskip het vol geword. En toe, op die dag met Pinksterdag, toe sta Rikwind, wie wat gebeur? Die geest van die Heer het oor hulle vaardig geword. Ondou julle toe Stefan onder die klippe kom, het die geest van die Heer oor hom vaardig geword. Sien jy wat gebeur? Wanneer die geest van die Heer oor my vaardig word, dan het ek by een plek gekom waar Godse geest kan oorneem. Waar Godse geest die vlees kan terugskuif en homself kan manifesteer, sigtbaar word. Dis wanneer geloof in werke oorgaan. Maar jy sien, vir die geest van die Heere omvaardig te word, moet die paarskip eers volkom. En baie dikwils, mense, wat ons doen, is daar prop ergens in die paarskip. En dan wat ons doen, ons kom by een plek, en die paarskip word vol en trek die prop uit. En loop die lege begin ons weer voor. Dis die sien, hoender wat op die eier gebroei het, en na 14 of 15 dagen, dan staan sy op en moet sy weer voorbegin broei. En baie van ons broei die eier al verlang ons wat ons lewe, en elke keer voordat die eier uitkom, voordat die geest van die Heer oor ons vaardig gaan word, dan ons teruggeval in die sekulare wereld. Hy sê, hy wat volhaard tot die einde toe, sal gered word. Sê, sê wat hier gebeur. Die geest van die Heer word oor Gideon vaardig, hy vaar die ramsoring, hy blaast, en hier kom jylle Israel, hy sê, nasie sal trek na jylle, koning sal trek na jou stad al na opgang, hy sê, mens wie jy nie geken het nie, sal jy na jou toe kom, hoor jy wat die salving van God doen? Salving van God trek mense, en nou kom hier 32.000 mense by mekaar, luister, hulle was so hankie vol, die Abbie's Riete, daar waar ou Gideon sy altaarkie gebouw het, skielik toe hy die ramshoring blaas, luister, hoe ver het die klank van haar ramshoring gegaan, so ver is die lampenskool? Hoe ver het hom gehoor? So ver is die middendorp? Maar wie wat sien ons? Ons sien toe hy blaas, toe die geest van die Heere blaas op die ramshoring, toe kom die ouds van al die uithoeken van Israel, 32.000 mense net so kom by mekaar. En nou gee die ons sê, Heere, dit is nog nie genoeg vir my nie. Gee my toch een teken. Dit is nou interessant, later sê die Heere, een slecht en een overspelige geslag, nou soek na teken, en geen teken sal omgegeef word nie. Nou, dit is interessant, dit was in, amper by die Nieuwe Testament wat Jesus dit sê. Dit is nog in die ouwe verbond, maar is in, amper in die Nieuwe Testament. Maar, maar van Gideon, kom God in langmoedigheid, hy sê, Gideon, hoeveel wil jy nog sien? Ek jou nou net verlos uit die hand van die, die Abiesriete. Ek het nou net vir jou gins gegeet, toe hulle jou klaar tot het ter dood veroordeel het begin ons sê, Heere, net om seker te maak. Ek sal die vliesje uitgooi. Laat dit dan toch op die vlies douw en rondom die vlies droog is. Dit is dus so. Die vol aandag morgen staan hy op die vlies is papnat. Hy, hy wring om uit en maak jylle kom vol water. Hy sê, Heere, dit. Maar net om seker te maak. Hy sê, Heere, ek gaan nou weer die vlies uitgooi. Maar laat dit hierdie keer op die vlies droog wees en rondom die vlies nat wees. Volgende oogend papnat gedouw rondom die vlies, vlies is kirk droog. Gideon sê, Heere, ek het nie meer uitkom kans nie as hulp in benauwdheid is een hoog mate beproef, nou kan ek nie uitkom nie. En dan sê die heren, nou sê jy by die plek waar ek mee kan werk hier dan. En jy sien wat hier gebeur. Hy sê, jou vader wat in die verborgene sien, hy is die in die openbaar vergelde. Jy sien wat ek en jy nodig het is, is wanneer ons in hierdie connectie is, hierdie connectie is privaat, die intimiteit tussen een man en sy vrou is baie, baie privaat, baie heilig. Die intimiteit tussen God en mens is baie privaat en heilig en niemand sien dit nie. Maar dis hier waar ek gelaai word met geloof. Dis hier waar geloof in my opstaan, soveel so dat die geloof van God, gedreif dier Godse geest, die geest, die geloof van God vaardig kan word oor my leven. En dan sê die Heere, nou dat die geloof vaardig geword het, ek het jou voorbereid vir wat die pad wat ek met jou wil loop, besef jy dat God in jou leven en bezig is met die voorbereidingsproces. En wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. God vir jou bedink wat hy lief het en hy is bezig om jou voor te berei is jy gereed om voorbereid te word is jy gereed om hierdie park te laat vol word en as sê hy vir Gideon goed, terwyl jy nou gereed is daarvoor hy sê, hierdie ons is te veel dis 32.000 manne teen ons wie sy kamele soos die sand van die seestrand is die Medianiete en die kinders van die ooste en die Amalekiete Amalek is altyd daar. Hoor jy, al die ouwens. En Gideon sê, Heere, maar wat kan 32.000 mannen doen dier die ouwens? Hy sê, hulle is te veel. Sê vir die wat bang is om huis toe gaan. Hy sê, right mannen, die wat bang is, gaan huis toe. 22 gaan huis toe. 22.000. Daar bly 10.000 oor. Hy het gesê, miskien sal dat 220 gaan, maar nou dat 22.000 gegaan. Maar gemaakt ek die som, dat was omtrent 3 miljoen jode. Van hulle rik omtrent 30.000 op, dis 1 in 100. 1 uit 100 uit. Hier is die lid die wat bang is gaan, so wat bly oor? 1 uit 300 uit. Net 10.000 bly oor. Dan sê die heren, Gideon, nog steeds veel hy sê, gaan vat hulle af en laag toe laat water drink. Hy sê, en dan kyk jy hoe hulle water drink. En die waar die water opskep in land, en dit soos hond lek, uit land uit. Hy sê, die moet die een kant staan. En die wat op hulle knie vooroor buig en uit die vroom uit drink, hulle moet die ander kant staan. En die wat dit met land opgetel het en, en uit land uit gedrink het, is toe 300. En die wat daar geleed en gedrink het uit die stroom uit, is toe 9700. En hy sê, laat hulle ook huis toe gaan en toe word 1 uit 100 word 1 uit 300 word 1 in 10.000 Saul het sy duisende verslaan David sy 10.000 hoor jy hoor jy kwaak om David sy 10.000 is in naam van Gideon af want Gideon lang voor David gelewe Gideon was een van die richters David was een van die koningslater en dan sê die heren goed Gideon nou wil ek vir jou die, die finale oorwinning gee. En ek wil hier iets raak sien nie so. Die oorwinning kry ons hier. As ons die oorwinning hier het, is die wandel noodwendig. Die oorwinning le nie in die wetloop nie. Die oorwinning le hier voor die tyd. Want jy, Paulus in die loopraad, hy sê, ek hardloop soos een wat op die baan hardloop, soos een wat sekerlik die prijs gaan kry. Hy sak nog in die blok, hy het la gewen. Hoekom? Hy het die gewen. Hy sê, geen on ek wil iets leer, as jy nie die oorwinning hier gevat het nie, as jy dit nie hier gevat het nie, sal het nooit uitvlees nie, sal nooit sigtbaar word in jou leven nie. Kan jy nou weer verstaan, waarover is die klem so sterk daarop om te sê, word verander in die vernieuwing van jou gemoed, want as jy nie jou gemoed kan bring by een plek, waar jy Godse oorwinning oor wat die situasie in jou leven is, kan akkomodeer hier nie. As jy vrede gemaakt het met die siekte, as jy vrede gemaakt het met die tekort, as jy vrede gemaakt het met die nederlaag hierboe, is het voorbij met jou. Dan het jou. Maar as ek kan verander in my denken, alle dinge is moeilik vir die wat kan glo. Hy sê vir Gideon, Gideon, ek wil vir jou die oorwinning gee vanavond die slag is morgen, maar vanavond is die oorwinning. Hy sê, gaan af na die laard van die media nie toe. En hierdie ouders leef verspreid oor die vlakte, en hulle te wachte opgestel. Hy sê, en as jy bang is, Gideon, vat vir Pira saam. Pira is sy leiwag. Hy is toe bang, toe vat hy vir Pira saam. En hier kryp hulle dier die laar, by die wachte voorbij, dier die gras, tot by die eerste tent. En tot hulle verbasing, sit die ouwens in die tent recht op hulle slaap nie. En die een sê vir die ander, ek het een vreselike droom gehad. Sê, wat is die droom? Hy sê, ek sien een hardgebakte garsbrood, wat hier van die hoogte afrol, en hy sla die tent dat hy daal he. En die ander een sê, luister, dit is die vijand wat praat. Die vijand sê, dit is niks anders as, as Gideon nie die Heer het ons in Gideon in sy hand gegeen. Heer sê, toe Gideon dit oor, het hy aanbid. Toe Gideon dit oor, het hy God aanbid vir die oorwinning. Die oorwinning is klaar. Die veldslag leef voor, oorwinning is afgehandel. Besef jy, toe David uitstap, en David sê, ek sal tegen die onbesneed, Filistein vecht, toe was die oorwinning klaar, was jy, die veldslag leef voor, maar die oorwinning is klaar. Besef jy, dat die veldslag van jou leven leef voor. Maar die oorwinning klaar hier. En Gideon gaan terug. Nou het Gideon opgestaan. Hy het nou onbid. Weet <laughs> jy, hy klaar God geloof vir die, vir die oorwinning. So nou moet hy net die saak afhandel. Het is nou net stats. Hy moet nou net dit doen. So wat doen hy? Hy deel sy ouwens in drie dele op. Drie groepe van honderd. Hy omsingel die laar ou sal sê, dit lyk soos drie bosluis op een bees, weet, hier 100, en daar 100, en daar 100, <laughs> right, hy omsingel die laar, hy wapen elke man, wapen hy met twee goed, een kruik en een fakkel, o, en nog een ding, een ramshoring, kruik, een fakkel en een ramshoring, en hy sê, goed, nou maak jylle net soos ek maak, hy sê, en as ons by die buitenste linies kom, net so draal die wachte verander het, dis nou in die nacht, Sodra hulle die wachte verander het, in die proces wat hulle nog die wacht verander, hy sê, dan doen julle wat ek doen. Hy sê, en hulle gaan staan, en op een moment het hulle die kruik gebreek, nou luister mooi, die fakkel was binnen die kruik. So hulle was onzichtbaar. Paulus skryf in 2 Korinties 4, hy sê, ons het hier die skat, ons het hier die licht, binnen die erde kruik, so dat die vertreflikheid nie, uit ons moet wees nie. Hy sê, ons dra die licht van God in ons sing ons heilieke, ek die licht van God in my, as ons dit net bedoel. Maar die, die licht is binnen in die kruik, en op die moment, breek hulle die kruik, en skielik is het licht. En hulle blaas die raamshoorings, en hulle skreeuw vir die Heere en vir Gideon. En wie wat sê die skrif? Jy moet het lees, jylle is ons daar. Kijk wat sê die skrif. Die skrif sê, vers 21 voor hoofdstuk 7, kom ons lees vers 19, Toe kom Gideon en die honderd man wat by hom was, by die buitenste lijn van die laar met die begin van die middelste nachtwaak, toe hulle skaars die wacht uitgesit het en hulle blaas op die ramshoorings geslaan die kruike stikkend wat hulle in hulle hand gehad het. Toe blaas die drie dele op die ramshoorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle rechterhand die ramshoorings om te blaas terwyl hulle uitroep die swaard van die Heere en van Gideon en hulle het bly hulle het bly staan. Wie wat is ris? Ris is om te bly staan. Jy sien, waar was die werk? Die werk was om met God die pad te loop. Die werk was om God toe te laat, om die banges te laat gaan. En die ouwens wat nie ingestel was, op Godse wonderwerk nie te laat gaan. En met 300 oor te bly. Die werk was, om te luister na Godse stem, al was ek bang vir Pira saam te vat, en te gaan hoor, te gaan hoor, wat sê die vijand, en te hoor hoe die vijand sê, dis klaar met ons, ondou jylle was een ander keer, wat hulle dit ook gehoor het, toe Mooses die verspieders gesteer het, in die beloofde land in, en tien het teruggekom en gesê, ons is springkane, in ons eie oor, en hulle oor is ons ook so springkane, en hulle is reese, maar Joosje en Kaleb het gesê, hulle beskitting het van hulle gewaik, hoor jy, Joosje en Kaleb, het die belevenis gehad wat Gideon nie gehad het. Hy sê, die, die rees is ons spuise, hulle beskitting het van hulle gaan wijk, want God is met ons. Dit het Joosja en Kaleb gehad, die ander ons sien wat, sien die menigte. God sê, ek moet binnen in die menigte kan wees om te hoor wat hulle sê. Ek moet Godse spraak hoor om te hoor, wat sê die ouwe? Dit is my so kostlik, as jy dit vaag, dit is wat gebeur met jou, ons ken dit eerst rangs. Hierdie gemeente ken dit. Jy sien, as jy hierdie woord van God ontvang, as jy dit glo, eerste ding wat in die slag bly, is die heilige koeie en die heilige boomstamme. Wat is die heilige koeie en die heilige boomstamme? Dit is die godsdienst gebruike, waarmee ons groot geword het. Dit is waarmee Gideon groot geword het. Die afgoede dienst, wat gedante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het die gebruike van mense, maar wat nie van God afkom nie. Die lippe beleidnis, sonder dat daar een vier in die hart is. Ek moet daar goed slag, wie wat gebeur? Onmiddellik trek die volk ten jou op, en sê jy moet dood. Maar weet jy wat? Diep in die laarte, het hulle die grootste, hoogste respect en achting vir jou. Omdat jy die moed gehad het, om die heilige koei te slag heilige boomstam af te kap. Maar ek wil teruggaan. Hulle staan en kyk wat gebeur. Die verwarring is in die vijand. En ons sien hoe die medianiete en die kinders van die ooste en die amalekiete en die hele lot van hulle, hoe dat hulle mekaar uitmoor, hoe dat hulle mekaar doodmaak. En wat doen hierdie manne? Hulle het nie eens wapens in hulle hand nie, hulle is bly staan en hulle kyk, hulle maak het licht vir die ons om die job goed te doen. Hoor jy wat sê die Heere? Die Heere sê, jy moet stil wees, ek gaan vir jou strui. Sê die eerlijkheid hiervan. En nou is daar een lang proces, en ek wil nie daarmee aangaan, want tyd is om, um, maar hoe dat Gideon hulle achtervolg, en, en hoe hy hierdie ons eens of altijd op hulle plek sit. Maar hoor nou hierdie in. Nou kom Gideon terug. En wat sê die volk? joh, jy sê held, wees koning oor ons. Gideon sê, jylle verstaan nie, ek is nie die held nie. God is die held. God is die koning. Sal ek nou Godse plek neem? Ondou jylle toe, hulle na Samuel toe gekom het, wat die laaste richter was. Gideon was een van die vroege richters. Die laaste richter was Samuel. En dit is interessant nie, God geef vir die volk richters nie konings nie. God geef vir die volk richters. Een richter is iemand wat sê, ek en my huis, dit is Joosja was die eerste en hy sê, ek en my huis, so sal die Heere dien, dis my pad wat ek kies, wil jylle saamloop of wil jylle nie dien? Besluit jylle wat jylle gaan doen, maar ek en my huis, ons dien die Heere, dis een richter. Elke pa in sy huis is een richter. Om vir sy seens te sê, om vir sy kinders te sê, dis die pad wat ek loop, besluit vir jylle wat jylle gaan doen, maar dis die pad wat ek loop. Is dit nie wat seens soek nie, is dit nie wat kinders soek nie? Hulle soek een pa wat hulle kan volg. Nie een pa wat sê, op die godsdienstmodel doen soos ek sê, maar moet nie doen soos ek doen nie. Nou, dit is die richters. God sê, ek gee jou richter. En wat God doen, God praat met die richter en hy sê, dit is die richting vir jou leven. Dan loop die richter en hy sê, wil jylle dat ek saamloop? Ek en my is ons dien die Heere. Dit was Godse hart altyd. Nou kom die volk na Samuel toe, hulle het gaan kyk na die heidene. Hulle sê, ons wil ook een koning hee soos die heidene wat na paleis woon en dan moet die koets rui. Dit lyk toch so glamorous gaan kyk maar die, die Britse koningshuis. Ons soek het ook. En Samuel gaan klaar by die Heere. En die Heere sê vir hom, Samuel, is nie vir jou wat hulle verwerp, is vir my wat hulle verwerp. Hulle soek een koning na die vlees, terwyl hulle die koningskap van God, wat in elkeen sy hart werk. Julle is een koninklijke priesterdom, een heilige volk, <laughs> wat as eindom verkryd om te verkondig die deegte van hom wat julle geroep het, die duisternis, tot in sy wonderbare licht. Sê vir julle dit verhuil vir een koning? soek jylle een Mooses, soek jylle een subcontracteer, het Piet vanmorgen van gepraat, soek jylle dan nou weer een subcontracteer, of gaan jy toelaat, Gideon, Tapperheld, gaan jy toelaat, gaan jy toelaat, dat God vir jou sê vanmorgen, ek smet jou, Tapperheld, gaan hier die kracht van jou, verlos Israel die hand van die Medianiete, wat sê Gideon, Gideon sê, ek sal nie jylle koning wees nie, en my seens sal ook nie jylle koning wees nie, God is jylle koning. Come on. Wat sê Gideon vir ons? Hy sê, elkeen van ons is een Gideon, is een richter in Godse hand. Nou wil ek het afsluit vir jou vraag, wat nou van die wandel? Kan jylle sê Gideon het gewandel? Het Gideon sy geloof sigtbaar geword in al die goeders? Verseker het het sigtbaar geword. Hoe het gewerk? daar was nergens een ding wat Gideon sê, nou moet ek dit doen, dan moet ek dit doen, dan moet ek dit doen nie. Al wat Gideon gedoen het, hy het met God gewandel en God gesê, volgende stap, volgende stap, volgende stap. Hoor jy, dan is my aksie om dit wat God aanduid, God wat die groot rechter is, om die pad wat God aanduid te loop. En nou kom Jesaja en Jesaja maak het vir ons so makkelijk, makkeliker as vir Gideon. En hy sê, ons het Godse geest ontvangt. Maar nou praat Jesaja oor die geest wat ons sy ontvang. En hy sê, jy sal die stem achter jou hoor wat sê, dit is die weg. Wandel daarop. Dit is my plan vir jou. Gaan wees dit. Dit is om te wees. Jy sien, ek wil sê, dit was inspanningloos in die sin vir Gideon, om net stap vir stap. Jy sien, baie dikwels kyk ons na die oormacht en ons sê, dis onmoendlik, is klaar met ons, dis wat gebeur het, onthou jy laatst week het ons gepraat oor Esegels dooie bene, die dooie bene sê, dis klaar met ons, ons bene is verdor, die tien verspieders sê, hulle is reed, ons is voorbij met ons, die ouwe Gideon sê, dis klaar met ons, daar is die macht om van Midianite en Amalekite en kinders van die ooste, God sê, kom stap met my, kom stap met my Gideon, kom hou maaltijd met my, en uit die maaltijd uit, sal ek jou groot en ondergrondige dinge wees, wat jy nie weet nie. Uit die maaltijd uit, sal ek jou sê, hoe gaan jy te werk? Gaan slag eerst die heilige koeie. Want jy kan nie inkop twee gedagtes nie. Jy kan nie God en mamon dien nie. Jy kan nie aan die een kant sê, Heere, ek grijp die geneesing vast, maar jy hou nie aan die andere kant in siekte vast nie. Come on. Werk nie so nie. Met die een los om jy aan hen te vat. Heere sê, hang raak dan nou ontsla van die heilige koeie jou leven. Jy sien, is baie makkelijk vir ons om te sê, die heilige koeie is die godsdienstelsel, dit is prachtig geillustreer hier. Maar ek wil jou vraag, hoeveel heilige koeie is daar in jou leven? Goed wat jy jouself veroorloof het, wat jy goed wat jy jouself toegelaat het, wat jy dalk nie eers achtergekom het nie. Besef jy, Gideon het so geleef in hierdie bal godsdienst waarmee hy groot geword het in sy paas huis dat het nie vir hom vreemd was nie. Dit was vir hom die normale. Hoeveel keer is daar goeders waarmee ons groot geword het? Ek en jy groot geword het in ons mondering en ons het gepraat oor die concept van hoe ons ons self veroorloof het om kwaad te word. En Rijn het, omdat ons daai besluit geneem het hier, as die situasie kom, as die provokatie kom, is ons kwaad, sonder dat ons gedink het. Jy sien, wat is dit? Dit is heilige koei. Heilige koei met slag word die heilige boomstamme van my leven moet afgekap word. En die Heere sê, kom niet aan my, jou met my maaltijd. Wat jy sien is oor die maaltijd. Is in hierdie, in hierdie gesprek met God, waar God vir my sê, gaan en verlos Israel. Ek sien het dapper held. En waar God vir my hierdie goede uitwees. En waar hy dit vir my moendlik maak, om die heilige boomstamme om te kap, en die heilige goeie te slag so dat hy my kan losmaak van die verlede, so dat hy my kan losmaak van die goed wat vasthou, dat hy die gewichte en die goed wat aan hierdie waag kan afhak, so dat my stand rechtig my wandel kan laat spoor, recht achter man. Godse hart vir jou vanmorgen, hy sê, Gideon, ek is met jou, ek sien het apreld, wat sien jy? Wat sien jy? sien jy soos God sien? Hy sien het dapper held. Sien dan saam met hom. Glo hom. Glo God. Hy is die skepper. Hy weet waarvan hy praat. Hy kyk nie tegen sy ooglede vast nie. Hy sien die hart aan. Hy sien die held in jou hart. Laat hom toe om die held te laat opstaan. Prijs die Heere Vader, ek dankie vir die woord en vir die heerlijkheid van een Gideon wees. Dank die Heere dat u nie aannemer is van die persoon nie, maar dat u so afspraak het met elk een van ons. En as ons kyk na die wereld om ons, ons kyk na die oormag en die oorwig, sê ons Heere, ons het 300 man nodig. 1 uit 10.000. Heere, ek kan 1 wees uit 10.000. Ek kan deel wees van Gideon's bende wat staan en kyk die oorwinning van die Heere. Heere, jy geef ons hoop, jy geef ons een verwachting, jy sê een hoopvolle toekomst, en Heere, ons nou besef ons, die hoopvolle toekomst is net vir ons die, hoopvolle toekomst is vir elk en vir wie jy die prijs betaal het, elke mens wat op die planeet wandel. Heere, ons kyk vandag na oormag, maar ons sien dat jy, dier baie of dier min, kan verlos. Kan verlos wil verlos, sal verlos. En daarom dat ons beskikbaar is om te hoor vanmorgen, wil ons ons oore oopmaak, sê Heere, ek rug my oor, om die stem te hoor as die sê, dapper held. Ek dank die daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.